biri mu bituma umwimbu usubira inyuma ni ibibazo byashyikirijwe umushyikiranganje wa mbere ashikiriza ibyaranguwe na leta mu mezi atandatu y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushyira uwa bibiri na mirongo ibiri na kabiri amafaranga arenga miliyoni amajana abiri y'amadolari niyo yegeranijwe n'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira uwa bibiri na mirongo ibiri na kabiri hari n'ayandi masezerano hagati y'uburundi n'ikigega mpuzamakungu fmi muraza kubyumva mu idonido ry'ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na francois akimana isanganiro yavuze ko cabanje kujanwa mu ntatemwa y'intumwa Petero aca amusaba kuzoyoboka papa na Eklezia Katolika ivyo nawe akaba yavyemeye ivyo birori n'inkuka imisa biriko bibera imugera bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi bakaba bavyitavye uh, eh, bukaba bubaye ubugira 61 inkuka ya misa yidudwa mu ijuru rya Bikira Maria ibera aho imugera amafaranga arenga miliyoni amajana abiri z'amadolari niyo mafaranga yegeranijwe n'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira uwa bibiri na mirongo ibiri na kabiri biciye mu masezerano yo gusahiriza Burundi mu migambi y'iterambere byashikirijwe ku ndwi irangiye n'umushikiranganji w'ikigega cya leta domitien ndiho ku akaba yabivuze mu gihe yari kwashikiriza ibyaranguwe muri uwo mwaka tumukurikira ku mafaranga yegeranijwe biciye mu basanzwe basahiriza mu migambi y'iterambere aha ni ukuvuga abasanzwe bashyigikira uburundi eh, amasezerano yagiye arashyirwaho imikono naho hariho uburyo butari buke bwashoboye kwinjira mu gihugu aha rero leta y'uburundi yarasinyiraniye amasezerano n'ayandi mashyirahamwe bicishije mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta aha twavuga nk'ibanki y'iterambere ya afurika aho amasezerano yasinywe ashika ashikana amafaranga miliyoni mirongo ibiri uyaharuye mu madolari ngira ngo arashika hafi miliyoni mirongo ibiri na zibiri eh, hariho amafaranga eh, amasezerano yasinywe hagati y'uburundi eh, n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya naho hakaba hariho amafaranga ashika ku miliyoni cumi n'indwi n'ibihumbi majana atandatu na mirongo indwi by'amafaranga y'abanyaburaya hakabaho amasezerano yagiye hagati y'uburundi ni banki y'isi yose nayo akaba anganya amafaranga y'imiliyoni amajana na mirongo icyenda y'amadolari y'abanyamerika hariho amasezerano hagati y'uburundi n'ishyirahamwe ry'iterambere ry'abafaransa anganya miliyoni mirongo ibiri n'umwe y'amadolari y'abanyamerika hakabaho amasezerano hagati y'uburundi n'ishyirahamwe fida ry'amafaranga miliyoni mirongo itanu na zitatu miliyoni mirongo itanu na zitatu n'amajana atandatu y'amadolari y'abanyamerika iruhande y'ayo masezerano yatumye amafaranga yinjira mu gihugu hari ayandi masezerano hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI agera ku miliyoni mirongo indwi na zitandatu z'amadolari u Burundi budishura ku nyungu itavuna n'ubunyene umushikiranganje w'ikigega cya leta yongeye harabaye amasezerano hagati y'uburundi n'ikigega mpuzamakungu fmi yo guha uburundi ingurane ku nyungu itavuna y'amafaranga angana miliyoni mirongo irindwi na zitandatu z'amanyamerika hanyuma kandi uburundi bwarahawe n'iryo shyirahamwe fmi eh, cyo kimwe n'ibindi bihugu amafaranga angana miliyoni magana abiri na cumi n'imwe z'amanyamerika kugira ngo ushobore gushyigikira muri ibi bihe hariho ibibazo bijyanye na kovide amafaranga rero yinjiye mu kigega cya leta aha tuza kuvuga cyane cyane amafaranga yinjiye biciye mu kigobe aribwo buryo igihugu busanzwe gifise turamenyesha ngaha nayo inyene yakoreshejwe mu gisata cya politiki naho ubukene bw'umwavu uhingurwa na fomi hamwe n'imbuto zirobanuye zitaboneka ngo biri mu bituma umwimbo mu burimyi usubira inyuma ni bimwe mu bibazo byabagijwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ashikiriza ibyarangoye na leta mu mezi atandatu y'umwaka wa 2021 ushira na na 2022 kuri uyu wa gatanu uwo mushikiranganji wa mbere akavuga ko icifuzo ca leta ari kugwiza amahinguriro mu Burundi kugira umwavu uboneke ku bwinshi Jean Marie Mayonga hashikirizwa ibyaranguwe imbere y'abatuwe n'abanyagihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka barabajije imvo zituma ifumbire ya fumi itaboneka mu gihe abarimyi baba bararishe amafaranga umushinga amateka Jean Baptiste Sindayikengera akifuza kumenya ico bivako abenegihugu baridoga cyane ko batanga amafaranga hakagira n'igihe babaha udutike barihiye ko ariko bazana ifumbire ntibashobore kuyironka mbega kuki iyo fumbire itaboneka hama fomi ikaba yemera ko yakiriye amafaranga y'abo bene igihugu umushikiranganji wa mbere wa leta y'uburundi yarengeyeho mu bunyoni akaba yishuye ko ikena ry'ifumbire ya fumi iva ku bwinshi bw'abayirondera bisabwa ko hogwizwa ayandi mahinguriro umwavu urakena hano mu burundi n'imbere y'uko ukorwa abantu ntibari bwawijukire rwose kandi no guhimiriza abantu kurima gushyira indimiro hamwe byari bwaje mu ngiro ubu rero byaragiye mu ngiro byaciye bigaragara yuko umwavu duhingura hano mu burundi ni muke umwavu rero ni muke niyo mpamvu mwabo umukuru w'igihugu yanahimirije ko ahubwo abandi bashoboye kubaka amahinguriro boyubaka akanahimiriza kugira ngo ishyirahamwe ifumi ifatwe mu mugongo rishobore kwaguka rigwiza umwavu gusumba amahingurira gukora agwire iri hari naryo yaguke rishobore kugira umwavu mwinshi kugira ngo bigende neza umushinga amateka Jean Marie Nibirantije we yifuje kumenya igituma abarimyi batakironka ku bwishi imbuto zirobanuye mu gihe zabura ziboneka ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo Izabu twasanze tugira ikibazo gikomeye aho tuzokura imbuto kuri icyo kibazo umushikiranganji wa mbere arengeyo mu bunyoni akaba yamenyesheje ko bari basabye ko ikigo izabu kibitunganya neza ariko bitakozwe aricyo twabonye ko muri iyi minsi ya nyuma nyuma ikigo izabu kitakiduhingurira imbuto neza kandi twarasabye yuko gitunganywa neza uburyo twagenda gusaba imbuto muri izabu tuzi ngo ni imbuto zirobanuye mugabo waza kuzitera ugasanga umwimbu inyuma muri iri rima ku isoko abantu batere neza abanyagihugu baragarutse ku bibazo bijanye n'ubukene bw'intebe mu mashure y'intango aho hariho abanyeshuri biga bicaye hasi mushanganji wa mbere wa leta y'u Burundi yarengeyo mu bunyoni akaba yishuye ko intebe zibandanya zikogwa hariho n'izindi zigiye kuboneka mu misi ya vuba isa inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani ano makuru arabandanya mu gisata cy'imibano imiryango ishika cumi n'icyenda yimuwe n'ibomoka ry'imisozi ahitwa kibati muri komine bukinanyana mu gihe hagwa imvura nyinshi ihitana amazu haheze imyaka ibiri ubu yegeranijwe ahita ku muserege imenyesha ko ibayeho nabi aho hantu aho rero ngo baba mu tuzu duto duto ari benshi mu miryango yabo basaba ko leta yobaronswa aho bubaka kuko ngo biyemereye kwibumbira amatafari yo kubakisha kiretse ivyo basaba ko boronswa n'ibifungurwa kuko ngo batari ko bararima buramatari w'intara ya Cibitoke asaba mustaneri wa commune Bukinanyana gutura ico kibazo inama ya komine kugira babebe barabe ko ico kibazo cotoregwa inyishu ucana yandi y'inkino nayo umuhagarikizi w'urukino rwa sitting volleyball rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona atangura guhagarikira amahiganwa yo kugwego muza mpuzamakungu inyuma y'inyigisho aronswa zo ku rwego mpuzamakungu kasiye bigomba icegera cy'umuyobozi agejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi amenyesha ko iyo umuhagarikizi atigenjeje neza mu gihe c'amahiganwa ko hanwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga urukino rwa sitting volleyball ucanayandi nkino na Jama marie Vianney Ngendakumana buraca bugacana yandi mu umuhagarikizi w'inkino za sitting volleyball zikinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona araroswa impamyabushobozi zitandukanye agatangura guhagarikira inkino zo kugwego muza mpuzamakungu afise impamyabushobozi yo kuri urwo rwego nk'uko bisigurwa na kasiye bizabigomba ni cegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi kugira ngo umuhagarikizi wa sitting volleyball ahagarikira inkino zo ku rw'inkino mpuzamakungu ategerezwa kuba afise impamyabushobozi yo ku rwego mpuzamakungu ni ukuvuga yuko aba yararenganye impamyabushobozi yo kuri zone impamyabushobozi yo ku rwego rw'igihugu impamyabushobozi yo ku rwego rwa afurika aba ari ku mpamyabushobozi mpuzamakungu uwo niwe ashobora guhagarikira inkino mpuzamakungu uburundi ngo ntiburaronka umuhagarikizi wo guhagarikira inzo nkino zo ku rwego mpuzamakungu muri sitingi voleboro aha mu burundi Burundi wacu ntabahagarikizi baraja ku rwego mpuzamakungu mbere nk'ubu novuga nti ku Burundi iwacu umuhagarikizi amaze kuronswa izo nyigisho numwe Rudendi niwe amaze kuronswa izo nyigisho zo guhagarikira inkino za sitting volleyball ntituragira eh, ayandi mahirwe ngo turonke abandi bahinga baza kwigisha abandi babahagarikizi tumaze kuronga umaze kwiga umwe afise urwo rupapuro uwasanzwe ari cegera c'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi avuga ko ivyo vyavuye ku nyigisho nkarisha zidakunzwe gutunganywa bimwe nariko ndavuga nti bivana n'ingene abantu bagiye bararonka inyigisho nkarisha nta zindi nyigisho nkarisha zirigera ziboneka bivuga ngo n'uyo amaze kuronswa izo nyigisho aracari kuri bimwe bita mu gifaransa nivo 1 Eh? bisobanurwa ngo ntashobora guhagarikira ku rwego mpuzamakungu iyo bishyitse umuhagarikizi w'urukino rwa sitting, volleyball akarenga amategeko agenga urwo rukino arahanwa hisunzwe amategeko nk'uko bibandanya bishyikirizwa na biza bigomba barabaza bati mbega iyo umuhagarikizi atubahirije amategeko bigenda gute si muri sitingi volleyball gusa no mu zindi nkino zose iyo umuhagarikizi eh, atubahirije amategeko arabihanirwa bivanye n'amategeko yarenze ayariyo bivanye n'ikosa yagize uko ringana uburemere bwaryo ariko imbere yo gufatirwa ibyo bihano ngo habanza kuba impanuro zitandukanye hariho utuntu duto duto bashobora guhanura eh, aho nyene mu mugwi canke muri komite y'abahagarikizi yo bita call arbitration central aho barashobora guhanura bakagira ati ibi byagenze uko byabagoye muhindure ibyo bikagenda neza hakaba rero n'ayandi makosha ashobora gutuma eh, umuhagarikizi ahagarikwa mbere wanashaka bakamwaka n'uburenganzira bwo gusubira guhagarikira ngira muhora munabibona no mu nkino z'umupira w'amaguru iyo babonye ari ibintu byagoranye cyane mu nkino izi ziriya hariho abahagarikizi bahora bahagarika ntibasubire guhagarikira Kasiebiza bigomba ashikiriza ko abahagarikizi b'abarundi n'abandi ko bigenza neza muri rusangi ngo kuko kugeza ubu atamuhagarikizi n'umwe arirukanwa mu rwego rw'abahagarikizi biturutse yuko yarenze amategeko agenga urukino rwa sitting volleyball jean marie vianney ngendakumana tugukengurukire akaba ari hano tuce turangiriza ano makuru twari twabateguriye ariko kuba yafatiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize uyu munsi niho kubemera bo mu idini rya katolika ku isi yose bahimbaza iduzwa mu ijuru rya bikira mariya amafaranga arenga miliyoni amajana abiri y'amadolari niyo yegeranijwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta umwaka wa rimwe ushira wa bibiri na na mirongo ibiri kabiri hari n'ayandi masezerano yasinywe hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI akaba ari hano tuce turangiriza ano makuru yarahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na François Akimana George Akimana nakunda yabashikiriza umugira umusimwiza bivanye naho muri ko muradukurikiranira kaze mu makuru yandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere ibitaro vya Kayunga ntivyorohewe inyuma yo kwibwa ibikoresho biharugwa mu mamiliyoni vyandikwa n'ikinyamakuru Nation c'Ubuganda ico kinyamakuru candika ko ibihe bidasanzwe ivyo bitaro biriko biracamwo vyatumwe n'ubusuma bw'ibikoresho bimwe bimwe bikoreshwa mu buvuzi biharugwa mu miliyoni amajana 4 byaheruka kugugwa kubwa Helen Butoto umuvugizi w'igipolisi gikorera mu karere ka Sezibwa igice cy'ibikoresho vyibwe byafatiwe hitwa Lugazi muri commune ya Buikwe bipakiwe mu modoka yitwa drone bijanye hano hatazwi muri ico kinyamakuru Butoto yamenyesheje ko kuwa kabiri w'indwi heze umwe mu batabaje asanzwe akora muri ivyo bitaro yamenyesheje igipolisi ko ibikoresho vyibwe byari byashizwe ku isoko asigura ko ububiko bw'ibikoresho kuri ivyo bitaro na bagenzi be batatu bari muri iyo modoka yari ibipakiye bahagaritswe baca bajanwa mu gasho k'igipolisi gikorera aho kayunga hamwe n'ibyo bafatanye abanyagihugu muri Kenya bahamagarirwa kubungabunga amahoro mu gihe bakirindira ibiva mu matora tubikesha ikinyamakuru The Standard cyaho muri Kenya kuri uyu w'Imana abanyagihugu barakoze amasengesho basaba amahoro muri iki kiringo barindiranye gishika ibizova mu matora aho babiri bahabwa amahirwe bafise amajwi asa nayegeranye nkuko ibiharu ibiharuro mfatakibanza bivyerekana mu gatondo ko kuri w'Imana icegera cy'umukuru w'igihugu William Ruto yazi imbere gato ya Raila Odinga bahiganwa nk'uko vyerekanwa n'umugwi wigengujejwe amatora n'imbibe uwo mugwi umaze kwegeranya majwi y'ibiro vy'itora birenga 70% nk'uko bibandanya vyandikwa n'ico kinyamakuru ntiwatanze siguro ariko ibiharuro bitangwa n'ikinyamakuru Daily Nation vyerekana ko Ruto gushika ubu afise amajwi arenga 52 kwijana mu gihe Odinga nawe nawe yari afise ayarenga mirongo ine n'atandatu icyo kinyamakuru kibutsa ko matora yo ku munsi wa kabiri w'indwi iheze yabaye mu mutekano muri rusange nyuma y'amatora y'imbere yaho yari yazanye imigumuko irimo n'ubwicanyi no kwagiriza ubusuma bwayabonetsemwo umugwi wigenga ujejwe muri ico gihugu ukaba uri kurashirwa kwa kariro ngushikirize bitarenze kuri uwa kabiri ivyavuye muri ayo matora amakuru yo mu karere abantu baba ba mirongo ibiri barabuzwe irengero inzu mirongo itatu ziraturigwa mu gitero cy’umugu wa ADF witwaje ibigwanisho ahitwa Rumamisa hari ku munsi wa gatandatu byandikwa na Okapi ivyashikirijwe n’amashyirahamwe hamwe ataho yegamiye mu vya politike akorera ahitwa Mambasa ashima ko igisirikare cyatabaye gikiza ubuzima bw'abatari bake abo bagwanyi bagize ico gitero mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu bamwe mu banyagihugu bakaba bahungiye Mambasa mu ntara y'Ituri abandi baja mu mitumba ibegereye imbere yuko abo bagwanyi bugari barabara abanyamadini bahamagarirwa kubandanya basengera igihugu nkuko tubisoma mu kinyamakuru mu Tanzania ngo nukugira igihugu cirinda ibiza nk'inzara ibibazo bihanze ubutunzi biterwa n'umuntu canke ibindi bihugu indwara umwitwarariko inkiko n'inkukura icyo kinyamakuru kivuga ko urongoye leta yasiguye ko iruhande yo kwizera imana inyandiko nyeranda zihamagarira abantu gukora cyane aha niho duciye turangiriza amakuru yandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere mwayateguriwe mwongera muyashyikirizwa na Omen duwayo afatikanije na francine ndeho ku bwayo naho ubutaha amakuru yo mu karere